En, två, tre, en, två, tre, en, två. Kan du räkna sådär? Det var inte jag som räknade, men det var ett jäkla sväng nu i alla fall på magen. Sjunga! Sjunga? Jag kan inte sjunga. Ge texten, jag kan inte texten. Ska jag sjunga? Okej, ja då. Det brans på bryggan en sommarnatt. Och en sån natt viker under vår natt. Och jag kom dit i bläser och ljusgrön hatt. dags för första ögonkastet blev jag kär och viskade så här Vill du bli min stora semesterflört? Så ge mig ett ja, ett rar Och jag ska lova att älska dig oerhört i fjorton långa dagar Men vi ska svärma i skogar och dansa på logar och bada i hav och i sjö Och ut ska vi trampa på tanden och kampa i sagolik miljö vill du bli min stora semesterflört så ge mig ett ja, är du rar? Och jag ska lova att älska dig oerhört i 14 långa dagar. Hej! Då slutar vi där. Nej, en vers till! Ja. En vers till? Ja! Här är den. Okej, okej. Hennes ögon vore som stjärneljus Åh, såna ljus, såna tjusiga ljus Och hennes hjärta slog bak en blommig blus Åh, vilken skitig blus Men även sina hemåt hand i hand längs Insjöns strand och log ibland. Och när vi sedan kysstes i en grönbärså, jag viska åter så. Vill du bli min stora semesterflört? Ge mig ett ja, ett rar. Och jag ska lova att du älskar dig oerhört i 14 långa dagar. Men vi ska dansa och leka och solen ska steka oss bruna varenda sekund. Och ut ska det kryssas på början och kyssas varenda ledig stund. Vill du bli min stora semester till då och saken är klar Och så åter vi gå när vinden far i fjorton långa dagar hey! Ja. Om man inte är slut nu? Är det det? Jag tar en skvätt till då.